Dakle, neću se više zadržavati sa onim pravilima što smo govorili prošli put o njima, jel, fikska pravila. Već inšalav ta'ala ako bude potreba da spomenem neko pravilo tokom predavanja ili vezano za određeni hadis, mi ćemo to uraditi inšalav ta'ala. A mi ćemo odmah prijeći inšalav ta'ala na hadise iz poglavlja o taharetu inšalav ta'ala i tako ćemo nastaviti sve dok Allah te barek ta'ala bude htio. Dakle, prvi hadis kojeg spominje Hafiz ibn Hadžar rahimahullahu ta'ala u svojem dijelu Bulugul Meram. Dakle, knjiga Bulugul Meram je hadijska zbirka, dakle, oni hadisa koji se tiču fikskih propisa. Dakle, on je tu sakupio samo hadise koji se tiču fikskih propisa, jel tako? A šeh Besam, od kojeg smo uzeli ona fikska pravila i ona neka usulska pravila o kojima smo govorili u prošlim predavanjima, je napisao dakle komentar na te, na te hadise Bulugul Meram. Po imenu, dakle knjiga se zove kao što znate Teudihul Ahkam, pojašnjenje propisa, dakle po, pojašnjenje ahkama, fikskih Ahkama se ovdje misli, barakallahu fikum. Pa kaže Rahimul ta'ala, a nebi Hureyre radijallahu anhu kal, ne bi Hureyre radijallahu anhu se pronosi da je rekao, rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve fil bahr, o moru, kada je govorio, huet tahuru ma'uhu el hillu more je, njegova voda je čista. Tahur u arapskom jeziku znači ona koja je čista sama po sebi i koja čisti druge stvari. Čista i čisteća, to znači tahur. A tahir znači da je čisto, samo po sebi. Ali ne mora da znači da u svakom slučaju može da očisti nešto drugo, je tako? Barek Allahu fikum. El i halal je ono što umre od njegovih životinja, dakle od živih bića koje žive u moru. Ako umru same od sebe, halal su, ne moraju da se kolju, kao što to moraju životinje koje su, koje su na kopnu. Tamam, barek Allah fikum. Uglavnom, ovdje šejh Besam spominje pa kaže, ocjena ovog hadisa jeste da je ovaj hadis sahih. A onda spominje, dakle njegov sened i šta kažu učenjaci, o ovom hadisu, da li je Hasan, da li je Sahih i tako dalje, tako dalje. Uglavnom sve u svemu, mi ćemo se, dakle nećemo se zadržavati s ovim, već je ovaj hadis Sahih da znate. Barek Allahu fikum, dakle ovaj hadis je Sahih bez imalo, bez imalo sumnje. Nam. Zatim kaže šejh ma yuhadhu min hadis. Šta možemo iz ovog hadisa uzeti? Huwa tahuru ma'uhu al hillu maytatuhu. Njegova voda je čista i čisteća. El hillu mejtetuhu mejta direktno prevedeno znači mrtva ili mrcina. Dakle, mejta znači ona koja je mejt, mrtav čovjek, je tako? Mejta je životinja koja je umrla, dakle, samo od sebe, je tako? Barek fikum. Dakle, što iz ovog hadisa možemo da uzmemo? Dakle, prva stvar koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste, kaže imame Šafi rahimahullah ta'ala, Hadal hadith nisfu ilmi tahara. Ovaj hadis, dakle, samo ovaj hadis, je pola znanja Otahari. tahari, o čistoći, dakle poglavlja o čistoći, ovaj hadis je pola znanja. Dakle, to kaže imame Šafija. A kaže Ibnul Mulakkin rahimahullahu ta'ala, hadel hadith, hadithun azim, ovaj hadis je jedan od velikih hadisa, wa aslun min usuli tahara, i ovo je osnova, od osnova poglavlja o, poglavlja o čistoći. Muštemelun ala ehkamin kethira, wa kawaide muhimma. Iz ovog hadisa, dakle, ili sad ovaj hadis sadrži mnoge šerijatske propise i važna pravila i važna pravila. Dakle, ovo je prvo koliko ovaj hadis vrijedan. Dakle, svaki hadis Allahovog poslanika sa nama je vrijedan. Međutim, jedan je vezano za propise vredni od drugog. Je tako? Barek Allahu fikum. Nam. Iz ovog hadisa, dakle druga stvar, možemo izvući da je voda mora čista. U bihi hale ulema i toga su stava svih učenjaci. Dakle, svi učenjaci su rekli da je morska voda čista. Što znači čista? Čisto u svakom smislu. Možeš sa njom da se abdestiš. Možeš sa njom da se kupaš. Možeš od nje da kuhaš hranu. Jel tako? I sve ono što, što ti pada na pamet kad kažeš čista. Nam. الله nam. نعم al ماء jerfa' يرفع الحدث الأكبر I da morska voda otklanja i malu i veliku nečistoću Šta se ovdje misli? Dakle, može čovjek sa njom da se razume abdes i može da se okupa od džunupluka. Je tako? U jezilu en neđasa etarije ala mehalin tahir i otklanja, dakle, svaku vrstu nečistoće, bez obzira nalazila se na nekom mjestu ili se nalazila na, na odjeći ili na, na, na tijelu i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo. Na primjer, čovjek se uprlja nekim neđasetom, jel tako? I uzme i opere taj neđaset sa, razređivačem. Da li je to pranje? Nije šerijetsko pranje. Već je voda ta koja čisti. Iako za razređivač kažemo da je on čist, ali nije čisteći. Svatate ovo barek Allahu fikum. Razređivač je čist, ali nije čisteći. Može li se razređivačom se uzme abdest? Ne može. Yani min beden au theub au buk'a au gajri Dakle, otklanja nečistoću sa tijela i sa odjeće ili sa mjesta, dakle sa nekog mjesta gdje, gdje bi čovjek klanjao i tako dalje i tako dalje. Dakle, Asabi kada su pitali Allahovog poslanika sallallahu šta su rekli? Oni su imali malo vode kod sebe. Imali su malo vode. Pa su zbog toga što su imali malo vode pitali Allahovog poslanika te vada u minhu o Allaho poslaniče, hoćemo li uzeti abdest s ovom morskom vodom? Zašto su postavili to pitanje? Zato jer su imali malo vode. Allaho poslaniče se nije obazirao na to imaju li malo vode ili puno vode. Rekao je, huve tahuru ma'uhu. Njegova voda je čista, dakle čista isto kao i ova druga što vi pijete, samo što morsku vodu ne može čovjek da pije radi, dakle radi soli, radi drugih razloga, a ona je ista kao i ova druga voda. Kada se radi o čistoći nema nikakve razlike, jel tako barek Allahu fikum, nam. Zatim kaže enel ma idha tagajere to'mehu au leunehu au rihahu bi in tahir fehu bahin ala tahurijetihi. Ako voda promijeni svoj ukus ili svoju boju, svoj miris, zbog nečeg što je čisto, onda ta voda ostaje čista. Svatate? Uzmeš, na primjer, čašu vode i unutra kapne kap mlijeka. Jer ta voda prljava, ta voda je čista. A? Da li je čisteća, oko toga sad ima razilaženja. A? Da li su se promijenila njena svojstva ili nisu? A? To je sad jedna stvar, a neki kažu i da se promijene, nema nikakve smetije, ali o tome ćemo govoriti inšalotela u sljedećem hadisu inšalahu ta'ala. Nam. Zatim kaže madame ma'en bakijen ala hakikijetihi. Ako ta voda ostane, dakle voda, i dalje ima ime voda, jel tako? Nekim vodama ili vodi, ako joj dodaš određenu, kako se kaže to, stvar, materiju ili ona više se ne zove voda. Kao na primjer kada bi određenoj vodi stavio kahve ili kesicu čaja, ona apsolutno gubi ime voda, više se ne zove voda. Jer tako? Njeno šerijetsko ime više nije voda, već je dobila ime čaj. Svatate. Kisela voda, dobro, pošto sad pitaš, ali mogli smo kasnije o tome govoriti, nije problem. Što se tiče kisele vode, ako je ona onakva kako je mi dobijamo u boci kad je kupimo, ako je ona takva izašla iz zemlje, onda je ona čista i čisteća. Međutim, ako je čovjek svojim posredištom nešto u nju stavljao, onda ona više nije šta čisteća ali jeste čista ako se dokaže da je abdest ne može sa njom da se uzme ako je čovjek dodao nešto u nju. Primjer ili soli. Isto tako morska voda kažemo za nju da čovjek može sa morskom vodom da uzme abdest. Međutim ako uzmeš čašu slatke vode i staviš unutra soli pa od nje napraviš slanu vodu, ta voda nije prirodna voda. Isto tako ova voda. Ako sama promijeni neko od ovih svojstava, a od prirodnih je voda, ta voda i dalje čista i čisteća. Svatate. Dakle, imaš jezero 500 litara i ono zbog sunca dakle i ovog mijenjanja dana i noći, po zeleniji dobija alge ili promijeni boju ili promijeni miris, ta voda i dalje ostaje čista i čisteća. Svatate ovo barek Allahu fikum nam. I dalje se zove, dakle neko će reći žabokrećina, ali ona se zove voda jer joj nije čovjek dodao sam od sebe nekih od sastojaka, je tako, barek Allahu, fikum, nam. Pa kaže, وَلَوْ إِشْتَدَّتْ مُلُوحَتُهُ أَوْ حَرَارَتُهُ au burudetuhu wa nahviha, pa makar i, dakle, slanoća te vode bila žestoka, ovdje on spominje toplota ili hladnoća, ovdje se ne misli na stvarnu toplotu i hladnoću, već se misli na nešto, na nešto drugo, kao kada Ibn Kajim spominje svojstva devinog mesa ili devinog mlijeka, pa kaže ono je vruće ili ono je hladno. O tome se radi, bare kalafiko. Ne misli se na hladno i na vruće. Već se misli na neke materije koje mijenjuju svojstva te vode, bare kalafikom Dakle, bez obzira da li promijenila ukus ili ne, ako se radi o nekom prirodnom događaju i nije čovjek tu ništa, poput, a o tome ćemo govoriti inšalotara kada budemo govorili o sirće koje je proizvedeno od alkohola ili od vina. Ako je alkohol se sam pretvorio u sirće, onda je on dozvoljen za korištenje. Međutim, ako je čovjek hemijskim procesom, svojim čačkanjem tu, jel, pretvorio alkohol u sirće, takvo sirće nije dozvoljeno. Svatate ovo. Arapi su ranije sirće pravili od vina tako što bi vino iznosili na sunce, pa bi ga vraćali opet u hladno, pa bi ga nekoliko puta tako stavljali na sunce i opet u hladno, sve dok ne bi dakle izgubilo svojstvo dakle alkohola i pretvorilo bi se na taj način u sirće, barek Allahu fikum, nam. Zatim kaže, dullu el hadith ala enehu la jeđib hamlu ma'il kafi li tahara ma kudra ala hamlihi. Nije, dakle hadis upućuje također, dakle ovo je peta stvar, nije obaveza čovjeku da nosi sa sobom dovoljno vode kada krene na putovanje radi abdesta. Dakle, to nije od obaveznih stvari. Svatate ovo. Dakle, braća to rade, i rabbil alimin, zbog njihove brige za abdestom, gdje ću se kako ću? Kažemo, to ti nije obaveza da radiš. Jel tako? Ako poneseš nešto i budeš imao, alhamdulillah. A sad da ti nosiš vodu posebno zbog toga, ne moraš jer ti kao musafir imaš posebne, posebne propise. A to je sa drugo poglavlje o kojem ćemo nekad govoriti sa Allahom te barek tala dozvolom nam. Zašto? Zato što ni ashabi nisu imali tu vodu za ili da piješ ili da abdest. Bi pa viraj. Ako uzmeš abdest, nemaš ništa za piće. A? Ako je popiješ, čim ćeš se abdestit, shvatate ovo, bare kalotiku. Pa su oni rekli, šta ćemo s ovom vodom morskom, Allahov poslaniće. Pa im je Allahov se odgovorio na pitanje La haule vela kuete ila billah. Nam, li ennehum ahbaru ennehum jahmiluna kalil al kalile min al ma. Zato što su oni obavijestili Allahovog poslanika da su samo malo vode ponijeli. Dakle, samo smo malo vode ponijeli. Shvatate, dakle, ovo upućuje da nije obaveza ti sad nosiš cisternu ili kanister sa sobom na svako putovanje. Svatate ovo barek Allahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Zatim kaže sedma stvar. Enne mejtetu hajvanil bahri halalun. Da je mrtva životinja morska halal. I ovdje on kaže šta se misli po ti mrtva, kaže ma mata fihi min dawabihi mimma la je išu ila Ono što umre od morskih životinja, od onih koje ne žive osim u vodi. One životinje koje žive u vodi i žive na kopnu za istovremeno ili zajedno, one imaju svoje propise. Pa ima razilaženja kod učenjaka određenih životinja kao kornjača morska koja izlazi povremeno na kopno, recimo, ili nekih drugih životinja. O tome ćemo inšalotela govorite, nam. Kaže, jeđib en jekun el ma rafija lil hadath wa mazil lil khabath ma'an mutahhiran. Dakle obaveza da je voda sa kojom čovjek otklanja nečistoću da bude šta? Da bude čista. Kao što je Allah se rekao za ovu vodu, u tahuru, ovo je čista voda. Dakle, čovjek ne bi mogao da uzme nekom drugom vodom koja nije, koja ne čisti, koja, kako rekao se vi, čisteća, jel? Koja nije čisteća, barek Allahu fikum nam. Li ta'lili nebi sa selam ebi džavazil vodu i minhu kunu tahuren. Jeste, zato što je Allah poslanik se spomenuo, dakle, ovaj razlog, a to je šta? Tahur, da bude čista da bi čovjek sa njom mogao da uzme abdest taj Deveta stvar kaže Dževazu rukubil bahri li gajri hađin wa umratin wa Dozvoljeno da čovjek plovi morem, pa makar se ne radilo o hađu, ili umri ili džihadu. Neko će reći na more nije dozvoljeno izaći s brodom ili s čamcom osim radi džihada ili radi hađa ili radi umre. Ne može doći do Mekke osim preko Crvenog mora. Jel tako? Međutim, ovaj hadis upućuje šta? Da je dozvoljeno ploviti morem i mimo ove tri stvari koje smo spomenuli. Radi pecanja, radi lova, ribolova ili radi neke druge ekspedicije. I deseta stvar koju ovdje šest spomenuo su panala, ove, dakle ove koristi mudrosti nije jednostavno svakome da izvuče. A mi će ti inša kada budemo govorili kasnije o hadisima, ne može to samo čovjek alim. Svata to barek Allahu fikum. Kaže deseta stvar. Fadiletu zijadati fil fetva ala al. Vrijednost. Dakle, ovaj hadis upućuje na vrijednost dodatka na fetvu kada te neko upita. A sahabi su Allahog poslanika pitali, Allahog poslaniće možemo uzeti vodu abde sa njim ili ne možemo? S ovom vodom. Allahog poslanik je mogao da kaže može ili ne može i završeno. Tražio si fetvu, Allahov poslanik ti je dao, je tako? Međutim, Allahov poslanik nije tako postupio, već je dao odgovor više od onoga što si ti pitao. Rekao je da je voda čista i da je njena životinja koja umre u njoj da je halal. Ne mora znači da se kolje. Isto tako kada tebe neko pita neko šerijetsko pitanje ili koje ne zna, lijepo je da mu daš više, dakle odgovor koji je sveobuhvatniji, jel? Da mu daš više, odnosno odgovoriš čak i ono što on nije pitao, ako imaš, dakle, dojam da on te stvari ne zna. Svatate ovo bare fikum. Dakle, to se može lako, možeš lako skontati, da li zna, da li ne zna. La haule ila bila. Kaže Ibnul arabi dakle, o ovoj faidi, pa kaže, vezalike min mehasin il fetva. Jer to je, dakle, od, od fetva koja je odgovorena, ili pitanje koje je odgovoreno na lijep način. Odgovorio ti ono što ti tražiš i spomenuti još neke dodatne informacije koje će ti tekako koristiti. Svatate. Oni su pitali Allahovog poslanika možemo li se abdesti sa ovom vodom. Allahov poslanik im je odgovorio još na pitanje jer je znao da ga oni ne znaju. A to je ne moraš klat ribu ako ona uloviš i ona mrtva. Jel tako? Ili baciš mrežu, izvučeš mrežu, sve ribe su mrtve u većini slučajeva kada se radi o morskoj vodi. Jel tako? Ja sabi bi odmah došli i rekli, o Allaho poslaniče, ove ribe mrtve, šta ćemo sad? Da se dakle ne bi to desilo, Allahov poslanik mi je dao odgovor unaprijed, salallahu alihi veseleme. Nam. onda spominje šejh ovdje razilaženje među učenjacima pa kaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, je toga stava. Odnosno da su sve vrste ribe dozvoljene, jel tako? A mimo toga je zabranio sve ostalo. Dakle, od morskih životinja, što umre samo od sebe, dozvoljena je jedino riba. Sve ostale životinje nisu dozvoljene kod imama Ebu Hanife, kao rakovi ili hobotnice i tako dalje i tako dalje. Nam. Pa kaže, mislu kelbilma poput morskog psa. U arapskom jeziku na morskog psa se ne misli na šta, na ajkulu, već se misli na onaj robe, kako se kaže to, foka. Na foku se misli. Pa nije dozvoljena ovaj, kod učenjaka hanefijskog mezheba. Wa hanziruhu niti morska svinja. Dakle, šta je sad morska svinja u arapskom jeziku? prevedeno naš jezik, ne znam, ali najvjerovatnije da se radi o nekoj životinji koja je slična. Čemu? Foki, jel? Tho'banuha niti morske zmije, dakle one zmije koje su po moru, ili jegulje, i je također, barakallahu fikum, da su sve one, da su one sve po hanefijskom mezhebu zabranjene. Nam, wa gajruhu mima hue, ala sureti hajavanil ber i sve ostale životinje morske koje imaju oblik životinja koje žive na kopnu. Sve su te životinje zabranjene kod imama Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala nam fa innehu la yahillu indehu i ove nisu halal kod imama Ebu Hanife. Wallahi ono što ovde, na što upućuje govor šeha Besama da je zabranjeno u potpunosti kod imama Ebu Hanife. Jel tako? Znači on izad iz tog hadisa po njegovom jel, Jeste. životinje nisu dozvoljene. Da se samo misli ovdje sa hadisom, da se samo odnosi na šta? Na ribu. Zbog čega? Najvjerovatnije Allahu alem zato što je ono što ljudi u većini slučajeva fataju ili love iz mora, jeste riba. Jel tako, barek Allahu fikum nam. Zatim kaže Zehebe imami Ahmed fi mešhur min medhebihi ila ibahati hajavani il bahri kullihi. I dakle stav imama Ahmeda i dakle i to je poznati stav u njegovom mezhebu jeste da je dozvoljeno, da su dozvoljene sve morske životinje, dakle sve, bez iznimka ada difda wal haja timsah, osim žabe i zmije, dakle prave zmije, ne jegulje, i krokodila. Dakle, krokodil, zmija i žaba, ove tri životinje od morskih životinja su zabranjene. Jel tako? Pa kaže difda wal haja min al mustahbathat, žaba i zmija, zato što su od mustahbathat, zato što su odvratnih životinja koje su nezamislive da se jedu. Jedna stvar. O emma timsah fedhunabin jeftarisu bihi. A što se tiče krokodila, krokodil ima očnjake sa kojim, kojim davi druge životinje. A nije riba, jel tako? Već je, već je životinja, dakle, koja živi više vani nego u vodi. Svatate. Barak Allahu fikum. Nam. Wa zahaba el imaman Malik wa šafi ila ibahati džemije hajvanati il bahri bila istisna. A imam Malik, imam Šafija, rahimahum Allahu ta'ala, su tog stava da su sve životinje morske dozvoljene, bez iznimke. Dakle, sve što živi u moru se jede. Istidlanem bi lihi ta'ala uhille lekum sajdul Bahari a dokaz za ovaj njihov stav je govor Allaha te baretela kada kaže i halal vam je morska divljač, dakle sajd ono što se lovi u moru. Sve morske životinje su halal. Wa sajdu huna yuradu bihi el mesid, dakle ovdje se misli pod divljači sve životinje koje se koje se love. Je tako? Barek Allahu fikum. I drugi dokaz jeste govor Allahovog poslanika se nama kada kaže uhilet lena mejtetan el džeradu vel hud. Dozvoljeno su nam je dvije mrtve stvari. Dakle, dvije mrtve životinje koje umru same po sebi, skakavac i, i hud, dakle, kit. Barek Allahu fikum. A onda kaže šejh وَهَذَا هُوَ الْأَرْجَحِ I ovaj posljednji stav, dakle stav imama Malika i Šafije, je dakle jedan od najispravnijih stavova. jedan od najispravnijih stavova. Dakle, vezano za ono malo prije što sam spomenuo, za životinje bermaije se ono, one se zovu, bermaije. Ovo jedno je ma, voda, a ber je kopno, bermaije, dakle koje žive i na kopnu i na, i na moru. Dakle, oko takvih životinja postoji razilaženje. Pa neki učenjaci kažu ona, dakle ono što je prevagnulo jest, jeste da li više živi na kopnu ili više na moru, dobija taj, dobija taj propis. A vezano za kornječu koju smo malo prije spomenuli, oni koji je smatraju dozvoljeno, smatraju zato što je morska životinja i da više živi u, moru. A oni koji je zabranjuju, dakle ono što, što sam ja učio od Ibn Rušta, dakle Malikijskog mezheba, koja nam je bila, dakle Mukarram, da pisac knjige nije znao da pravi razliku kada govori o kornjači da postoji kopnena kornjača i da postoji dakle, kornjača koja živi u vodi. Dakle, kao da nije znao da postoje te dvije vrste kornjača. bila. Međutim, za krokodila on je sigurno bio poznat u to vrijeme, dakle u tim u tadašnjim zemljama, jel tako? Zato što je većina Afrike pripadala muslimanima, jedna stvar, a sa druge strane životinje iz Afrike su dolazile na arapsko poluostrvo onda. Dakle, arapsko poluostrvo današnja Saudija, gdje je bila puna lavova i tigrova i zebri i žirafa i slonova i šta ti ja znam. Međutim, Suezki kanal koji su iskopali, dakle, Britanci, prekinili su, dakle, od sredozemnog mora do crvenog mora napravili su kanal, tako da životinje nisu više mogle da prave one seobe leti zimi, da dolaze iz Afrike na arapsko na Arabsko Dakle, pa je to jedan od razloga da, dakle, mnogi životinja koje je nekada bilo na Arabskom sada više nema. Što se tiče žabe, vama je poznato da ima zabrana za ubijanje žabe u osnovi, a čovjek ne može da pojede žabu. Ako je ne ubije, ne može živu je pojesti. Svatate. I ovo je stvar koja je logična kijasom, ako je zabranjeno ubit žabu, onda je naravno zabranjeno i pojest. Je tako? Alhamdulillahi, rabil alimi. Nam. Tajp. Dakle, sljedeći hadis koji vam je također poznat jeste, ovo je drugi hadis. Dakle, ovo smo, s ovim smo hadisom završili. Alhamdulillahi rabbil alimin. Kaže, rahimehullahu ta'ala, od Ebi Saida el Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao, rekao Allahu poslanik sa sveme, innal ma'e tahurun, la yunadjisuhu shay'un. Voda je, uistinu je voda, kaže Allahu poslanik sa sveme, uistinu je voda čista i ništa je ne može uprljati. Ova hadis je sahih, jel tako? Sad ćemo da pređemo na hadis od Ebi Umame El Bahili radijallahu anhu, koji je, dakle, poput ovog, a ima još jedan dodatak koji je daif. Pa kaže, radijallahu anhu rekao Allahov poslanik sa uistinu je voda čista i ništa je ne može uprljati, illa ma galebe ala rihihi wa ta'mihi wa leunihi. Voda je uistinu je voda čista i ništa je ne može uprljati osim ono što nadvlada njegova, njegov miris ili njegov ukus ili njegova boja. Dakle, kada neku prljavštinu ubaciš u tu vodu, pa, dakle, miris te nečistoće ili boja te nečistoće ili ukus te nečistoće promijeni tu vodu. E, ahređahu ibn Mađe, ودعفه Ebu Hatim. Dakle, ovaj hadis prenosi Ibn Mađe, a Ebu Hatim, rahimehullahu ta'ala, ga proglašava daifom. Dakle, šta? Ovaj dodatak, kada promijeni šta? Boju, ukus i miris. A, dakle, ovaj hadi, dodatak hadisa koji se pripisuje Allahom poslanicima je daif, jel tako? A Bejhaki kaže, el ma'u tahurun illa, dakle, voda je čista illa en tegajere rihuhu wa ta'muhu Dakle, voda je pripisuje Allahom poslaniku kada kaže a, voda je čista osim da promijeni svoj miris ili svoj ukus ili svoju boju bi neđasetin tehduthu fi zbog neđaseta koje upadne u tu vodu. Jel tako? Sad ovdje še spominje deređu hadisa. Na kojem je stepenu? Pa kaže, prvi dio hadisa je sahih, jer smo ga malo prije spomenuli. Od imama Ahmeda. Dakle, on spominje ovdje imama Ahmeda, imama Tirmizije i drugi koji, dakle, spominju ovaj hadis. Barek Allahu fikum. Pa kaže, wa adzuhu daif, a ovaj dodatak, dakle, koji prenosi Ibn Mađe je daif. Jel tako? Da'afehu Ebu Hatim kema Ebu Hatim, dakle, je proglasio ovaj dodatak daifom. Nam. Ila ma galebe kale nevovi. Dakle, kaže Imam Nevevi u ovom dodatku, osim ono što ga nadvlada, dakle njegov, njegov miris ili njegova boja i njegov ukus. Kaže Imam Nevevi u ovom dodatku. Složili su se učenjaci hadisa da je ovaj dodatak daif nam. Zašto? Zato, u njemu, zato što u njegovom lancu postoji čovjek po imenu Riždein ibn Saad, a svi su se složili da je taj čovjek daif. Dakle, nakon toga on spominje pa kaže govor od eh, Sadiq Hasan Khan u Raudi i tefaka ulema ala dafi hazihi zijada. Dakle, složili su se učenjaci da je ovaj dodatak daif i da nije dokaz. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Međutim, lakinnehu waka al iđma ala madmunihi. Međutim, postoji iđma da se radi po ovome. Učenjaci su se složili s jedne strane da je ovaj dodatak daif. Međutim, sa druge strane ima iđma da se po ovom hadisu postupa. Svatatovo, ovo, barek Allahu, barek Allahu fikum. I shodno, dakle, ovome, Postoji i dakle razilaženje oko ovih stvari bare kalahu fikum. Nam. Dakle šta možemo izvući iz ovog hadisa kojeg smo sad spomenuli? Nam. Jedulu al hadithan ala an al asli fil ma at-tahara. Oba dva hadisa koje smo spomenuli, dakle ovaj, ovaj prvi koji je sahih i ovaj drugi čiji je prvi dio sahih, a drugi dio šta daif, oba dva dakle hadisa upućuju da je osnova kod vode da je, osnova, da je voda čista. Svatate? Dakle ideš u parku, neko vidiš jezero, a? Osnova je da je ta voda čista prolaziš pored nečije kuće, ispred kuće je bure, ono, ona, kako se kaže, ona kišnica što kapa sa oluka, jel? Osnove da je ta voda čista. Ne znaš ti sad šta je sa njom bilo, jel tako? Ali osnova je da je čista i ti postupaš po toj osnovi, tako? I to važi, dakle, za svaku, za svaku vodu. Nam. Yukajidu hadal itlaki bima idha lakathu neđasa. Rekli smo da je osnova kod vode da je čista, tako bare kalafiku. Međutim, pravimo ovdje jednu iznimku jest, koja je šta? Ako u nju upadne na džaset i ti to znaš, jer tako? Fadahara rihuha au ta'muha au launuha fihi. Pa se u toj vodi osjeća miris ili boja ili ukus tog neđaseta koji je upao u vodu. Svatate, dakle to je ta stvar kada voda gubi onaj svoj asla, to je šta? Čistoća. Dakle, svoj osnova to je to je čistoća. Nam. Fe innaha tenđusu kallel mau au kethur. Dakle, ovaj hadis također upućuje na to da kada neđaset promijeni kada prljavština, kaže, ono malo prije kad smo govorili ono, dakle ne, nemojte zaboraviti, <laughs> umalo ne rekao zaboraviti ono što sam malo prije rekao, ono se tiče za stvar koja je čista pa upala u vodu. Ovdje se radi o neđasetu. Kada neđaset upadne u vodu, Dakle, ovaj hadis upućuje na to. Kada nađaset prljaština, kada upadne u vodu, pa promijeni jedno od ova tri svojstva, ta voda više nije čista, bez obzira bilo je puno ili je bilo malo. Svatate ovo, u Fiku. Sad je razlika da li je vode puno ili je malo, ako promijeni ili ne promijeni. Svatate ovo. Na primjer, ako imaš bazen od, koliko ima bazen litara? <laughs> Tisuću, jel da? Deset tisuća, jel da? I upadne u njega neđaset i promijeni ova tri svojstva ili jedno od ova tri svojstva. Kažemo za tu vodu da je prljava, jel tako? A ako je samo jedna čaša i upadne u nju neđaset i promijeni jedno od, od ovih tri svojstava, ili sva tri, kažemo da je prljava. Međutim, imaš bazen i nađeš u njega crknuto pseto. Crknuto pseto nađeš u bazenu. E izvadiš ga iz bazena. Šta je dakle sa ovom vodom? Po ovom hadisu koje smo sad spomenuli, gledamo na svojstva. Ne gledamo na neđaset, a to je pas. Gledamo na ova svojstva. Da li je promijenilo svojstva ili nije promijenilo svojstva? Pa ako je promijenilo svojstva, onda je ta voda prljava. ako nije promijenila svojstva, onda to pseto koje je bilo u vodi ne škodi ništa toj vodi. Svatate ovo barek Allahu fikum. To isto važi šta za, za čašu vode. A mi ćemo inša Allahu teala šta? Sljedeći hadis kada budemo govorili o onome hadisu kulletein. Dakle, dva krčaga. Zatim kaže, što se tiče ovog dodatka u hadisu, koje smo malo prije spomenuli od debi Umame, Allahu anhu, ovaj dodatak je daif, late kumu biha huđe. Hadis upućuje na to, jer smo govorili ranije o pravilima. Kada dokažemo da hadis daif, taj hadis više nije dokaz. Definitivno. Jer tako, barek Allahu, fikum. Međutim, kaže imame Nevovi, složili su se učenjaci da se radi po ovom dijelu hadisa. Dakle, da je dijelo među učenjacima takvo, kada voda promijeni svojstva, bez obzira bio hadis daif ili sahih, ta voda više nije voda. Dakle, nema više ono ime čista voda, već je nešto drugo. Čaj smo rekli malo prije, kahva i, jel tako, barek Allahu, fikum. Dakle, ne zove se više voda i kod toga Šta? To je iđma učenjaka. Složili su se da se radi po ovome, a što je šta? Gledanje, pravilo, gledanje ovih tri svojstava, da li su se promijenila ili nisu, jer tako? Također kaže Ibn Munzir, eđma el ulema ala en el ma el kalilu el kethir, idha vakat fihi neđasa, فغيرت له ta'amu au launu au rihu fahuwa neđis. Složili su se učenjaci Bez obzira bilo puno vode ili malo, kada u nju upadne neđaset pa promijeni jedno od ova tri svojstva, ukus, boju ili miris, da je ona neđis, da je ona prljava. Dakle, složili su se, kada promijeni ovo, halas, onda, šta? Onda je to neđis tajp. Zatim kaže, dakle, sažeto ili ukratko rečeno, dodatak ovog hadisa kojeg smo spomenuli, jel? Jeste daif, ajen al-ihtiđađu bil iđma, pa smo se vratili na iđma, kako bi, dakle, dokazali ovu stvar. Pa smo se vratili na iđma, ostavljajući hadis, jer je iđma isto šarijetski dokaz, jel tako? Koncenzus učenjaka je šarijetski dokaz. Nam. Kema kale šafi, wal bejhaki wa gajrihima, kao što rekoše imame šafije i bejhaki i drugi. Kaže šehul islam ibn Tejmije, ma eđma alihi il muslimun, fe innehu jekunu mansusen alihi. Ono na čemu su se složili muslimani, dakle iđma, mora dakle da postoji neki šarijetski tekst za to. Wala na'lemu mes'ela wahida, ajma aliha el muslimun, wala nase fiha. I ne poznajemo ni jednu meselu da su se muslimani složili na njoj, a da za tu meselu ne postoji nikakav šerijetski tekst. Niti iz Kurana, niti iz Suneta. Svatate ovo? Barek Allah fikum. Sljedeći hadis koji će nam inšalav sad pojasniti ono što smo malo prije govorili, inšalav tela, jeste hadis Dakle, ovo je četvrti hadis, tako? Od, abi, uh, e, od Abdullah ibn Momera radijallahu anhu, anhuma, da je rekao, rekao Allahov poslanik sa seleme, Iza kane ma'u kulletein lem jahmilil habeth, habeth nam. A u drugom rivajtu lem jenđus kaže Allahu poslanik sallallahu kada je voda kuletein dva krčaga dva kuleta jel tako? Ne može joj naškoditi prljavština, dakle ne može joj neđaset naškoditi. Svatate ovo bare kalafiku. Kuletein, kaže šejh Muhammed bin Salih al u šerhul mumtija. Dakle, šerhul mumtija je komentar zadul mustakna, a zadul mustakna ti je hambelijski fikh. Pa komentar, dakle, na hambelijski fik zadul mustakna Kaže, dvije kule su 191 litar, 25, 25. Dakle, to su dvije kule. Ono što je preko toga ne možemo naškoditi, prljavština. Svata tovo ovo u laufiku. Ovaj hadis se sećam, kad smo ga spominjali, spominje ga također Sejt Sabik u Fiku Sunne. I kaže za ovaj hadis da je šta? Da je mutarib, da je kontradiktoran, jel? Sa drugim hadisima koji upućuju na to, da šta? da kada neđasit upadne u vodu, alas Međutim, mi smo mu, dakle, onda kada smo spominjali, dakle, govorili smo mu, odgovor šeha Albanija njemu, pa kada mu kaže, nije tačno, ovaj hadis je sahih. Iako postoji razilaženja oko ovog hadisa, međutim, muhakkik, pravi muhadis, kada pogleda u stvarnost ovog hadisa, vidjet će da je ovaj tirab ove kontradiktornosti njegovih rivajeta samo u nekim rivajetima, a ne, dakle, općenito da je ovaj hadis mutarib, da je kontradiktoran, jel? Već kaže ovaj hadis je sahih, ovaj hadis je sahih i nije kontradiktoran. I te kontradiktornosti što postoje u nekim rivajetima apsolutno ne škode njegovoj ispravnosti ovog, ovog hadisa. Nam, tajp. A Šejh Besam kaže hadithun sahih i drugo ime za ovaj hadis po kojem je poznat jeste hadisul kulletein. Dakle, hadis dvije kule, dakle dva krčega. Po tome se, dakle, po tome je popularan ovaj hadis nam. Tajp, dakle, nećemo govoriti o ovome jer smo ukratko jel spomenuli. On ovdje također spominje govor šeha Albanija, pa kada kaže al hadis sahih revahu hamsa ma dareni, dakle ova hadis je sahih, prenose ga petorica i dareni, i tahavi, i darekutni, i hakim, i bejhaki, i tajalisi. Sa bi isnadin sahihin anhu, sa ispravnim jel, lancom prenosilaca i također je tahavi al-Hanefi rahimahullahu ta'ala, dakle sa svojim, sa svojim lancem. Na kraju spominje govor šehu Islama i Bitemije, pa kaže Većina učenjaka hadisa su toga stava da je ovaj hadis šta? Hasen, wa jehteđu bihi da je ovaj hadis dakle dobar i da se sa njim dokazuje da je dakle validan dokaz nam. Wa ajabu an kelami man fiha i islamski učenjaci hadisa su odgovorili onima koji su, dakle, govorili protiv ovog hadisa, odnosno koji su govorili da je ovaj hadis slab. Taib, nakon toga on ovdje, dakle, spominje mu fredate ovog hadisa, pojašnjava svaku riječ šta znači koja riječ a mi smo rekli da se na to nećemo obazirati, već ćemo šta? Uzimati, jel? Uzimat ćemo samo ove fajde, Barek Allahu fikum. Nam. Šta se uzima iz ovog hadisa? Ma hadu min al hadith. En al ma iza belaga kuletein, fe innehu jedfa en neđasa an nefsi. Kada voda dostigne 191 litar, 25, pa preko toga, onda ona sama od sebe otklanja prljavštinu. Sama od sebe prljavština joj ne škodi. Svatate? Upadne primjer malo prije šta sam spomenuo, miša koji je prljav ili pacova, upadne dakle u vodu koja je 200 litara, ti ga izvadiš i baciš ga. Čak i ako bi ostao duže u njoj, ne bi joj ne bi joj naškodio. Dakle, on je šta? On joj, da joj crkli miš, jel, ne škodi toj vodi apsolutno, apsolutno ništa. Subhanala. Pa kaže, fe innehu jedfa un neđasa a nefsi, jer ta voda sama od sebe odbacuje, dakle, tu prljavštinu nam. Fe te domahilu fihi, i ta prljavština ili one tri stvari koje su dakle bitne kod vode, a to je šta? Ukus, boja i miris, odnosno da voda nema niti boju, niti ukus, niti miris. To je dakle ta stvar koja se kod vode gleda, broji, jel tako, barek Allahu, fikum. I da ove stvari koje ako bi došle do vode od tog neđaseta, da će sve u vodi da se da se istope i da ne stanu. Jel tako, barek Allahu, fikum. Walatu etiru fihi, niti joj može šta, niti može ostaviti ikakvog traga na nju. Malem toga ga jirhu, osim pod uslovom da ga ne promijeni. Svatate sad. Na primjer, dođeš, dođeš, mi znamo da pas kada poloče iz posude, onda se šta? Onda se ta voda prosipa. Dakle, šta se radi sa vodom koja je u posudi prosipa se, jer je prljava. Jel tako? Međutim, imaš 200 litara i dođe pas i poloče sa te vode. Da li se ta voda prosipa? Ne. ne prosipa se. Osim pod uslovom da promijeni jedno od ovih osobina, a mi znamo da to neće se desiti. To je važno sa svakim drugim neđasetom. Vi se možete sebi to da predstavite. Ubaciš, šta ti ja znam, 10 mililitara neđaseta u 200 litara. Ne promijeni ništa. Ubaciš 10 litara ili manje ili više, onda kada promijeni svojstva, onda je ona postala neđis. Svatate. Međutim, kada se radi o malo vode, onda ona postaje prljava, mijenjala i ovo je spoj ovih hadisa svih zajedno. Imaš čašu, imaš 180 litara, i vidiš svojim okom da je unutra kapnula kap mokraće, ta voda je prljava. Zašto? Zato što ispod 191 litra, koma nije ta voda sposobna da odbaci neđaset od sebe. To je Allahov poslanik nam rekao. Svatate? A? ono što je ispod toga ne može da se, da se odbrani, ta voda ne može da se odbrani od neđaseta. Svatate ovo? Dakle, hadis, ovo je dakle ono, dakle, izgovoreno u hadisu, dakle, ovo je ono izgovoreno u hadisu, što se može, dakle, paštinski shvatiti od govora Allahovog poslanika, sallallahu Dakle, pravimo spoj između svih ovih hadisa, shvatate, dakle, ovo ste, hamdulillahi, rabil alimin, shvatili. Dakle, kada je malo, malo prije smo govorili, kada promijeni svojstva, bilo puno vode ili bilo malo vode. Ovdje se, se opet vraćamo na kada je malo vode i kada je mala nečistoća. Ako je kuletein, ako je dvije kule voda, onda mu nečistoća ne može naškoditi. Jel tako? Međutim, ako je ispod kuletein, onda kada vidimo da je upalo u njegov neđaset, onda mu je ona naškodila bez obzira promijenilo svojstva ili ne, ne promijenilo svojstva. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Nam. Taj, dakle, onda spominje, dakle, druga tačka, što možemo izvući iz hadisa, dakle, to je ovo što smo sad, jel, spomenuli, ene madunel kuletein tu ethiru fihi neđasa, ono što je ispod dvije kule, ispod 191,25 litara, dakle, da i tekako neđaset na njega na njega utiče, jel ima na njega uticaj. Fe jeđibu bin mulakatihi i obaveze bacito. to, jel? Tagajere bi neđasa eula, bez obzira da li promijenila ona svoje, svoje svojstva zbog neđaseta ili ne, obaveza je baciti je. Je tako? Što znači baciti je? Obaveza je šta? Ne smiješ je koristiti za šerijetska čišćenja. Svatate, barekalahu, barekalahu fikum. Menatu etenđis huve kaunu ma eledi lakathu en neđasa kalilen, ej dune el kuletein. Dakle, menat et Menat znači sebe ili ille Razlog prljavštine jeste da voda u kojoj je upao neđaset da je ispod, ispod kule. Svatate, da je bilo poviše kule, upadnemo kraće u nju. Može to da se desi. Dakle, imaš bure od 200 litara i vidiš Dječak se pomokri u to. Međutim, voda niti je promijenila ukus, niti je promijenila miris, niti je promijenila boju. Ta voda je šta? Čista, slobodno recite. To je govor Allahovog poslanika, i salatu Ako nije promijenila svoja svojstva, ta voda je čista. Zatim kaže, dakle spominje šejh razilaženje među ulemom, pa kaže imami Ebu Hanife, imame Šafija i Ahmed i sledbenici dakle ovih trojice, rahimehumullahu ta'ala. A ila enne el kalil min el ma jenđus bi muđerredi mulakati nađasa. Kada se radi o malo vode, ona postaje prljava čim je dotakne neđaset. Bez obzira mijenjala svojstva ili ne mijenjala. وَلَوْ لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَ مِنْ صِفَاتِ Pa makar ona ne promijenila neko od svojih svojstava. I to je naš stav. <laughs> To je moj stav. Tajb, wal, uh, wal kalil inda Ebi Hanife huve lezi iza haraket nahije minhu teharreket en nahijel uhra. Riječ kalil, malo vode, Šta znači kod Ebu Hanife, Znači, kada se jedne strane udariš, da se ova druga strana mrda. Dakle, imaš posudu i s jedne strane udariš, lupiš, ono se ovamo mrda voda i sa druge strane. To je kod Ebu Hanife malo, bez obzira koliko vode je bilo. Svatate? Dakle, imaš vode, s jedne strane udariš, mrda se ova druga strana od vode. Dakle, to je kod Ebu Hanife malo. Nam. Emma el kalil inde šafi'ije u el hanabile femadune kulletein. A riječ malo, malo vode kod imama šafije i kod imama Ahmeda je sve sve ono što je ispod 191,25 litara. Sve ispod toga je kod njih malo. I dakle, oni se slažu u osnovi da neđaset kada upadne u malo vode, da automatski postaje prljav, promijenio svoje sve i ne promijenio, ali se razilaze kod ovog malo, šta znači malo? Pa imame Buhanife, dakle kaže ovo što kaže Rahime Hulautala, a imame Šafi i imam Ahmed kažu sve ono što je ispod kuletein. Taj imam Malik, i Zahirije, dakle Ebu Davude Zahir ibn Hazm, rahimehum Allahu Teala, i šehul Islam ibn Tejmije, i Ibnul Kajim, i šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, i ulema dave selefije, selefijske dave, dakle od učenjaka Neđda, i drugi od muhakika, da voda ne biva prljava ako u nju upadne neđaset. Malem je tegajir ahad au safihi athalase, e e tam leun rih. Dakle, da ona ne mijenja, dakle, ne postaje neđis. Bilo je puno ili bilo je malo. Svatate. Čaša, on je upadne miš. Jel tako? Kod ovih učenjaka, rahimehullah ta'ala, voda ne postaje prljava. vidio ti svojim okom da je neđase dupo u nju. Ako nije promijenila ova svojstva, ona nije prljava. Dakle, ovo je treći stav i to je stav imama Malika, rekao smo, iz Zahirijske pravne škole i šejhu Lislaba ibn Tejmije i Ibnul Kajima i šejha Muhameda ibn Abdul Wahaba i uleme Neđda. Dakle, selefijske dave Neđda. Rahimehumullahu ta'ala, eđma'in, tajb. Dakle, dokaz za, za onaj prvi stav jeste, dakle, hadis Abdullah Momera koji govori o kuletein. Da kuletein, da, odnosno voda kada je kuletein, 191 litar, komo 25, da mu šta? Da mu ne škodi I mi znamo šta se s tim misli ako ne promijeni neka svojstva. Dakle, sve ispod toga što je, šta, dakle šta znači to? Ono me prvome ne škodi, me mimo toga škodi. Bez obzira promijenila svojstva ili ili ne promijenila svojstva. Dakle, to je njihov dokaz i svatanje dakle, tog hadisa na ovaj, na ovaj način, rahimahumullahu ta'ala, nam. I također ovo dokazuju sa drugim hadisom, odnosno istim hadisom, samo sa drugim, dakle, koja se razlikuje nekoliko riječi, i da belega kuletein lem džis hušej, kada dostigne dvije kule, ništa ga ne može isprljati. Tajb. فمفهومه أنا ما دون كلتين ينجس بمجرد الملاقاة بالملاقات Dakle, sve ono što je ispod dvije kule, možemo shvatiti iz ovog hadisa, samim dodiranjem neđaseta te vode postaje prljavo. Sve što je ispod, ispod dvije kule. Nam. Ovdje baš spominju, dakle, fetvu leđne, kada govori o vodi, dakle, koja je u osnovi prljava. Jer mi znamo da u mnogim zemljama, ne samo u arapskim zemljama, čak i na zapadu, da od prljave vode, koja je kanalizacija, dakle rijeke u kojoj su kanali i tako dalje i tako dalje, da od te vode pravu pitku vodu nekim hemijskim procesima i dakle onim, onim pročišćivačima vode i tako dalje i tako dalje. I ovi dakle izdaju fetvu i kažu ako je voda, dakle zašto je zabranjena ta voda, zašto je prljava ta voda? Zbog postojanja razloga, to je šta? Neđaset prljavština i zbog gubljena njenih svojstava, svojstava vode, ta tri svojstva vode. Jel tako? Kada voda dobije ta svoja svojstva i ne postoji, dakle, opasnost i on ovdje spominje pa kaže oni koji to rade, dakle ova fetva je vezana za arapsko polostrvo, da oni koji čiste tu vodu, da su to muslimani, a musliman je osnovi šta? Pouzdan, dakle ne bi ti pustio na česmu vodu koja će te otrovati. Pa kažu voda, dakle tim pročišćavanjem, hemijskim procesom, dobija svoj stari proces. Jer razlog zbog kojeg je ona bila prljava je nestao. Samim nestajanjem razloga nestaje i zabrana. Svatate ovo barek Allahu fikum. Nam. To puštanje u teletom, pa tamo ja sam se napio ovdje jednom prilike i dobio sam onaj problem. problem. To je, naravno, to je najverovatnije u ovom slučaju zbog, zbog e, Tamo stoji za, na primjer, radi, nije voda za piće. Ako nije za piće, da li se može Ne, ovdje se misli nešto drugo. Ovdje se misli na, na ono što ljudsko oko ne vidi. A to su ti bakcili, to su ti bakcili, posebno u vrućim danima kada se ti bakcili posebno jel, množavaju, jeste. Jer ti vidiš, dakle, ljeti ne možeš da nađeš hladnu vodu nigdje. Dakle, na česmi ne postoji hladna voda, uvijek je vrela voda. Dakle, nije ona, već je vrela od, od, od, sunca, od toplote i zemlje su panala. Svatate, ta je voda uvijek vrela u Saudiji i to nema nimalo sumnje. Sad oko pića te vode, ta voda se Pije, svi je piju. Postoje samo filteri koji filtriraju kamenčiće i dakle one velike, malo krupnije one partikle. A te mikrobe koji su u njoj, dakle to se razlikuje od čovjeka do čovjeka. Dakle od saurijske vode jedino što možeš dobiti jeste kamenac u bubrik. Drugo ništa. Inša u Teala. Ako stoji da je zabranjeno primjer na voda zabranjena za piće. Ako stoji da je voda zabranjena za piće, možete ako nema ove druge stvari. Ako nema ove druge stvari, a to je šta? Ova tri, ova tri svojstva. Sa druge strane, ono malo prije što smo spomenuli, ako se radi o puno vode, kao prirodna voda, poput Dunava, mi znamo da Dunav nema ni jedno svojstvo vode, osim što je u tečnom stanju. Dakle, niti ima boju vode, niti ima miris vode, niti najvjerojatniji ukus, nisam pio. Ali ta voda je prirodna takva. Svatate barek Allahu fikum. Zato što ona išla i pokupila sa sobom sve ono blato i što je mogla sa, sobom da pokupi. Svatate, sa tom vodom se uzima, uzima abdest, ali sa druge strane se ne pije zbog čega? Zbog opasnosti, jer da ti može školi da ti može, da ti može šteti. Dakle, dakle, to je ta fetva ukratko od i također su ovdje spomenuli, dakle, fikska, ako se kaže, međma al fikhe islami, ujedinjenje, dakle, ovih islamskog fikha, islamske te takozvane lige, jel, Jel, oni se svake godine na u Meki nalaze i donose određene fetve za, za, jel, za islamski umet. Zadnji put su govorili, se, koliko se ja sećam, prije, nije zadnji put, onda kad sam ja bio u Medini prije dvije godine, bilo je govora o, o čemu je bilo govora? O ovim genima i, tako dalje, dakle vezano za manipulaciju gena kod, kod novorođenčari, odnosno prije da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno, odnosno da čovjek bira ne klon, nego da čovjek bira da li hoće da mu se rodi muško, žensko, muško ili žensko dijete zbog hromosoma, jel? I tako dalje, i tako dalje, da li ima izbor i tako pa su izvali fetvu shodno, shodno tome nam. Taj ćemo ovdje, inša sat vremena smo pričali, Allahu ekber. Ali smo zato, alhamdulillah, spomenuli četiri hadisa. Sljedeći put ćemo peti hadisa, inša tada. Do sala nagladi za slušanje, molim Allah da prosti meni i مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان الإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشات الحق ده عدوان مشات الحق ده عدوان مشات الحق ده عدوان تصافينا وصلنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان